Bethanie Nevrel, Niguslant, Tushiglan, Ramaken Nugles, Urgel Choloroktor, Ba, Ramak Savlongors, Urt Amgalavrin Tult, Bitnik Ta, Rogromo Bournes Ketelket, Bitni Odrudet, Amar Angalan, Soyernu, Remantanas, Bitsalir Lamkuchpan. Teget, Susek Nudin Ruft, Amar Angalan, Ba, Enerel Nigusles, Chural Chural. Nek du gebuk dolz am magam galante. Eh? Am magam galant bagabolz, den gebuk am baitik, ketchustek. En et rom gintchuras, vitunik sanach erekte. Hagatzart, ne? Am magam eh? galant bagabolz, den gebuk am baitik. Es rektaz, dain, teme, rerul, mardan, bagabolz, harin origo urmaktar getekman amaran zuilbis. Harin Jesus Christ intan hox, intan horik bitantu zultzen bile. Origo urmaktar dine, bitnante milet, bas rutsche deslat, teget bitnitolo, bas ramak kumusintolo, teger burni ranchlalik, troa glatz baizu. Teget bitnitolo, 그게 우렁숑 nous 볼수. get 하였다 공부세 아마람 Wie zunibas Bodor Bolonjte. Reve bitnis et kel doktor, tenger bormin guskel bager poch, bit yamar gem no glesse illo rochte. Odot sagt timeretsu baga, dit bit ugusker kuetine, mongolt bas d'ailleurs. deskridayar. Harin reve, huntolatni doktor, mi guskel bager poch, Wie gut seid bei der Bosch, wie gut will ich darum, du da polnisch. Und schrank, in der Reine gut seid, kommen, den Gerbuch nach hier weg, an wollt du mich gut seid. Aber den was mit Euro, was auch direkt ist. Und ging du rund, tschi, und ging du rund, tscha, da, da geht, und ich da da, wie. Ein Bosch, Jesus Christin Logik, ein Bosch, Jesus Christin Arabisch. tana bibaz, Jesus Kristintura egertxitxpolna. Nahian gula, ferbebit usat rumozutime, usat rumozut, amarrem galan baz, enerel dan donjulvaz, bit Jesus Kristintura bai. Bit Jesus Kristin gertxbolson, gertxitbolson. En bol bitni unzante zui, en bol baz bitni atxargaz, bitni bayar baezkaz.